Otsailak hogeita zazpi gaur ostirala da eta hon berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste eman emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi martxoak sortziko adierazpen instituzionala onartua izan zen. Aste azkenean ospaturiko otsaileko udalbatzan martxoak sortzi izpide harturik adierazpen instituzionala onartua izan zen. Horretan nazio batuak egin txostenan oinarriturik 2000 amairu garren urtean gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzeko jarduketen aurrekontua euneko irurogita irukoma laurogeita bost murriztu zela salatzen da, bestetik emakumeak, ekonomia, kultura eta gizarte arloetan ahaldundurik gizarte eragile estrategikoak bilakatu daitezen eta aldaketa sakonak izaten ari den gizarte honen erronka berriei aurre egin diezaieten aldarria egiten du adirazpenak. Azkenik martxoa urriak zortziko eguna izpide harturik berdintasun sailak urrengo asterako jardun programa ozagarria prestatu du. Izkierda ezkerrak berri zartarrak daitu ditu bere autoskunde programa osatzeko. Autoskundeen aurre kanpainan bete-betean sarturik, ie izan da horrengoan berri zartarrei dihaldua luztatu diena beti ere, maiatzak hogitalauko autoskundeetara orkestuko duten programa osatzeko. Lan jardunaldia bihar larumatarekin izanendak da eguerdiko amabiak jota kulturgunean. Estrobit argistapena tailerra Nacho Gutierrezen eskutik. Berriozarko argazkelarien bergazki kolektiboak antolaturik eta Nacho Gutierrez ezaguna den erreportari grafikoaren laguntzarekin monografiko bat prestatu da martxoaren hogeita zazpi eta hogeita zortzirako. Estrobit eta flash argistapenak ikasi alko dira amar orduko iraupena izango duen tailerrean. Interesdunek info arroba bergazki.net elbidean izena eman beharko dute Jardueraren prezioa irurugita bosteurikoa izanen da, bergazkitarrak ez diren entzat eta kolektiboko kideek aldiz berrogita amar euro ordainduko dute, adi izen ematea kopurua mugatua izango baita. Eta ostiralero bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatuz irekiko dugu kirolen atala. Kote guzu, arazi? Erregionalean neskak atxeden hartuko dute xabi, mutilak aldiz gara bueltaturik, lezkairu talde izanen dute aurkari, igandean eguerdiko amabiak eta laurdenetan etxean jokatuko duten partidan, gazteak larun batean, atxaldeko lauetan arituko dira San Ignazioren aurka, nun eta berriozarko zelaietan, kadeteetan ataldekoak mendilorriren aurka eginen dute larun batean, atxaldeko zortziak laurden gutxitan aldiz, betaldekoak herripa gainan, Urla desenkontra goiztiarrak hauek goizeko bederatzi terdietan eginen baitute. Horixe, beraz, berriuzar futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, guizean euria egingo du, atxaldetik aurrera atertuz joango dela, elurkota zortzerun metro inguruan egongo da, eta ezeari dagokionean ipar mendebaldeko aizea haul bizibiliko da, bola da gogorrekin eta gaben ipar mendebaldera aldatu, eta indarra galduko duela, temperaturak gaur maksimoak nahikoa edo nabarmen gaitxiko dira. eta hau izan da guztia horko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berrio erratiaren sintonian, fmko bion puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.